بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين sura ya 101 sura al-qari'a inazo aya 11 Mwenyezi Mungu anasema al-qari'a kigongo kikubwa mal-qari'a ni kipi kigongo kikubwa wama adraka mal-qari'a ni kitu gani kilichokufahamisha ukajua nini kigongo kikubwa ni kipi kigongo kikubwa basi kama hujui yauma yakunu nasu kalfarashil almabthuth kigongo kikubwa ni siku ambayo watu wote watakuwa wanyonge madhalili kama mzige waliochawanywa au kama vipepero au kumbikumbi waliochawanywa katika ardhi watakunu aljibalu na yatakuwa majabali pamoja na ukubwa wake na ugumu wake yatakuwa kal'inil manfush kama pamba iliyotolewa kokwa na ikasagwa ukikohoa tu inapeperuka fa amma man taqulat mawazinu ama yule ambaye yatakuwa mazito mapimo yake ya kheri fa huwa fi ishati radhiya huyo atakuwa katika maisha anayoridhia wa amma man khaffat mawazinu ama yule ambaye atakuwa mepesi mapimo ya mema yake yakazidiwa na maovu fa ummuhu hawiya basi mama yake huyo ni moto mama atayemkumbatia atampakata mkumbatie moto mkali wama adra kama hiya ni kipi kilichokujulisha ukajua hawiya ni kitu gani narun hamia ni moto mkali uliofikile uliopindukia mpaka moto unaoyayusha mawe na vyuma vikageuka kama sufi vikageuka kama sufi au pamba iliyosagwa sadaqallahu alazim